Тоа беше негде 51 година формиран голем танцов оркестар во оркестрот на тогашниот оркестар на ДСВР, мислам Блех оркестр на ДСВР, во неговите рамки беше формиран овој состав, кој го водев јас. А паралелно со него веќе во радио формирава еден ансамбл кој работеше на хонорарна база, се викаше овој ритмички секстет од кој јас го водев, аранжирав за него и свирев хармоника во него. Тоа траеше отприлike година дена, потоа некои членови на тој состав отидоа од ансамблот, а додеа други. Отприлика иста инструментација нешто така слично беше. И така се формираа разни состави кои делуваа во радиоскопи, вон од него, на прослави, на иранки и така. Тоа траеше неколку години. Ми се чини дека опреке беше негде 56-та година, така нешто беше. Почетокот на 56-та година се формира Сталин оркестар во Радио Телевизија тоа што Радио Скопје, овој кој се викаше Забавен ансамбл, а чиј диригент бев јас.